Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 13, 1997. Hinirang ng Missionaries of Charity si Sister Hermana Nirmala bilang bagong Mother General Superior. 63 anyos siya noon na taga-India. Si Mother Teresa ng Calcutta ang nagpayo nito dahil malubha na noon ang kanyang karamdaman. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.